Lerni ridon. Comence infanetoi ridas simile kiel cimpanzoi. Nur pli poste ili disvolvas la tipan formon de la homa rido. Tio versaine estas causita de anatomiae shangioi, sed ne nur de tio. Cimpanzoi ridas alimaniere dum plen crescai homoi ciam elspiras ce ridado, simioi productas siain ridain sonoin ce en cae elspirado. Nun nederlandai esploristinoi el trovis, che la tecnico della ridado disvolvigias ce la suc infano dum iom pli longa tempo. Ecte agio de proximume tri monatoi, Infanetoi ridas unue jesimida maniero kiel cimpanzoi. Gis la agio de dec hoc monatoi, ilia ridado pli cae pli similigias al ridado de plen cresculoi, kiel tion raportas la sciencistinoi en faca periodagio. Versaine tiu proceso basigas cae sur anatomiae changioi cae sur socia lernado per la contacto cun la gepatroi. En nia studo, ni prilumigis ciel shangigas la ridado en la frua faso del evoluo de homo, scribas la nederlandai esploristinoi. Ili priuge analisis video registrajo in de ridantai suc infanoi, ciui agis inter tri caidec hoc monatoi taxoi de cent dec sep viroi cae virinoi. Inter ili estis dec quin, ciui profesie occupigis pri fonetico, liveris indicoin pri la concerna quoto de ridado, quio estis productita ce elspirado au ce inspirado. Alia gruppo de cent du personoi priugis, je ciu grado ridado efficis agrable, cae rit in cae rit Lau crescanta agio de la infanoi pli altigis la quoto de ridado, ce ciu ocasis el spirado, laula maniero, cion tiel ciam faras plen cresculoi. Crome tiu formo de plen crescula ridado, efficis pli forte positive al aliai homoi, o la ridado ce inspirado. Niai resultoi indicas ancau probablan rolon de socia retrocuplo ce la disvolvigio de la ridado, scribas la autorinoi. Positivai reagoi de la che patroi, dopovus antauen pusci la technicon. Ciarche patroi, ca infaneto, aparte ofte cune ridas. Iam en agio de ses monatoi infanetoi imitas sonoin de iliai unua rangai rilatai personoi, ca ili perceptas ties reagoin et iu imitado. Tiel ili ancau povas lerni la elspirantan ridadon de la plen cresculoi per imitado. Paralele, dum tiu evolu faso, changigas la anatomio de la vocala canalo, ce novnas citoi unue ancora o tre similas al tiu de hom similai simioi. Diversai formoi de ridado evoluis ce simioi, ciui vivas en gruppoi, set ancau ce rongiuloi. Rit instiga ridado havas la funccion nodi, cae firmigi soziain rilatoin. Tio ancao estis tre grava por la evoluzio de la homo, cae tio ancao servis alla firma convivado de la gruppo.